اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان zahvala pripada Allahu Đerlašanuhu i donosimo salavat salam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah tibarak wa ta'ala Ja ayuhal ladhina amanu taku Allahe haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antu muslimu. Ovi koji vjerujete, bojite se Allahu Đerlašanuhu istinskom bogbojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi musliman. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji se boje istinskom bogbojaznošću od onih koji će umrijeti samo kao pravi musliman. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljno. Draga braćo, u našem prošlom predavanju govorili smo o vjerovanju u Allahu i tabarik wa ta'ala poslanike. I kao što vam je poznato, da još uvijek govorimo o značenju imanskih šartova. Šta to znači i šta podrazumijeva, šta ti, odnosno šta vjerovanje u te šartove podrazumijeva. Večera sam mislio uz Allahu tabaraka ta'ala pomoć da govorimo o Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. S obzirom da smo u prošlom predavanju spomenuli nekoliko stvari koje se tiče uopšte vjerovanja u Allahu tabaraka ta'ala poslanike, mislio sam večeras da se u jednom predavanju zadržimo i da spomenemo neke stvari koje su vezane za vjerovanje u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ili tačnije da se osvrnemo, osvrnemo na neke stvari iz njegovog sallallahu alaihi wasallam života. Od stvari koje smo spomenuli, spomenuli prošli put jeste da ono što se traži od čovjeka jeste prihvatanje svega onoga sa čim su došli Allahovi poslanici. I da sve ono sa čim su oni došli i sve ono što se traži od nas, da je čovjek obavezan da to prihvati. I zato, draga braćo, kao što spominje Ibn Qayyim, rahmatullahi alaihi, u svom djelu Zadul Ma'ad, na samom početku, da je čovjekova sreća vezana za slijedjenje Allahovi poslanika. Ovu rečenicu, ovu sva dobro zapamtiti. A to je da je čovjekova sreća na dunjaluku i na ahiratu vezana za čovjekovo slijedjenje poslanika. I što čovjekovo slijedjenje poslanika bude veće, njegova će sreća biti veća što bude manje, njegova će sreća biti, biti manja. I zato ako pogledate, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nam na nekoliko mjesta u Kur'anu ističe kako je uzrok uništenja prijašnjih naroda bio njihov odnos prema poslanicima. Ili drugim riječima kazano, ono što se desilo u historiji čovečanstva od uništenja naroda i civilizacija bilo je radi njihovog odnosa prema poslaniku, odnosno prema poslanicima. I zato ću samo citirati jedan ajet, to je ajet u sura Ibrahim, gdje uzvišeni Allah tabareku ta'ala kaže Alam je'tikum neba'u alladhina min qablikum. Jesu li do vas došle vijesti o narodima prije vas? Qawmi Nuhu, wa'adin, wa thamud. O Nuhovom narodu, o Aadu, o Samudu. والذين من بعدهم i oni koji su došli posle njih la ya'lamuhum illa Allah njih ne zna osim Allah to jeste koliko je ti bilo naroda jedino uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala zna i zato pogledajte ono što znamo iz historije gdje se spominju narodi i civilizacije koje su bile i nestale ili koje su bile i uništene to je samo jedan dio od onoga što je došlo do nas Koliko je samo bilo naroda i grupa i, i ummeta koje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala uništio, to jedino zna uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. I onda nakon ovoga uzvišeni Allah nam spominje zbog čega je uzvišeni Allah uništio. Kaže, jaet hum rusulhum bil bejjenati. Njima svima, to jeste svakom od tih naroda, od tih zajednica, došli su poslanici sa jasnim dokazem. Kao što kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, wa im min ummetin illa khala fiha nadhir. I nema jedne zajednice, a da i mi nismo postali poslanike. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به Međutim, oni su kako dočekali poslanike, tako što su rekli, mi ne, vjeru, mi ne vjerujemo u ono sa čim ste vi došli. Pa zato još ono napominjem, da je uzrok uništenja tih naroda bio radi njihovog odnosa prema poslaniku, odnosa prema poslanicima. I da svaka sreća u čovjeku, u životu čovjeka kao pojedinca, ili u životu jedne zajednice, vezana je za njegovo slijedjenje Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I zato draga braćo, kako smo mi, kako ćemo biti u životu, odnosno koliko će nam uzvišeni Allah tbaraka taala dati sreća, dati khaira i sreće, zavisno kakav je naš odnos prema sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I zato govoriti o sunnetu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, odnosno govoriti o Allahu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem kao poslaniku nije sigurno dovoljno da govorimo u jednom ili dva ili tri ili više predavanja. Vidjeli ste kada smo govorili o poslaniku sallallahu alaihi wasallam bitkama, gdje smo rekli da smo spominjali stvari ukratko, da smo govorili od prilike u 15, odnosno više u blizu 20 predavanja, smo govorili samo ukratko o poslaniku sallallahu alaihi wasallam bitkama. Međutim, mislio sam večeras da spomenemo samo nekoliko stvari života Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, da podstaknemo sebe, odnosno da obnovimo naše čitanje sire Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam a i također i čitanje tefsira. Jer čovjek kada čita, odnosno kada gleda u život Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i sami vidite koliko je život poslanika alaihi salatu sallam vezan za, po, za povod objave ovoga ajeta, ovaj događaj je bio povod objave ovih ajeta, povod objave ove sure i tako dalje. Pa zato kažem i napominjem da ćemo spomenuti samo nekoliko stvari, odnosno baciti svjetlo na neke detalje iz života Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kako bi nas to sve podstaklo na slijedženje njegovog sunneta i na više druženje sa njegovim sallallahu alihi wasallam životom. Pa se tako mislio da pogledamo u Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam kao donosioca istine. Zatim da pogledamo u poslanika sallallahu alihi wasallam i njegovu milost prema ljudima. Zatim o poslanikom sallallahu alaihi wa sallam životu u porodici, o poslanikom sallallahu alaihi wa sallam zuhudu i o njegovom počasti, a isto i tako i počasti, počasti njegovog ummeta. Draga braću, prvo što čovjek treba da obrati pažnju, a to je ono što smo ukazali kada smo govorili u pro prošlom predavanju, a to je da gledamo na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao osobu koja donosi istinu. Ne samo na osobu koja je došla sa lijepim stvarima, kao što sam vam rekao, da ima danas koliko god hoćete nevjernika, orientalista, koji govore lijepo poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam. I kažu došao je sa lijepim stvarima. Međutim, ne prihvataju njega kao Allahovog poslanika. I lijepo je normalno da gledamo i da razmišljamo o ljepotama Islama. Međutim, prva stvar koja se traži jeste da gledamo da je to istina od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam se ponašao U prvim danima kada mu je tek dolazila objava, odnosno kada mu je došla objava i kada mu je naređeno pozivanje drugi. Pa tako zabilježi ima Buhari muslim u svojim sahihim, a od Ebu Hureyre radijallahu tala anhu, da je poslani sallallahu alaihi sallam kada mu je objavljen ajet wa anzira aširatak il akrabin, a ti opominji svoju najbližu rodbinu, da je poslani sallallahu alaihi wa sallam izašao i počeo da poziva Kurejšije, znači koji su bili njegova rodbina. Kaže fa amma wa khassa, pa je počeo da poziva i općenito da kaže ovi i da je čak poziva po imenima. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada mu je objavljen ovi, ovaj aj, izašao i počeo da govori Ja beni Abdul Muttalib, o sinovi Abdul Muttaliba. Ja beni Abdi Šems, o sinovi Abdu Šemsa. O sinovi ovoga, o sinovi ovoga. Enqidhu anfusaku minan nar. Sačuvajte sebe od džahannamske vatre. Pa je počeo znači da je poziva šta? Po njihovim imenima. Čak je svoju čerku Fatimu radijallahu tala anhu doziva i govori Ja Fatima, anqivi nafsaki minan nar. O Fatima, sačuvaj sebe o jahannamske vatre. Fa inni la amliku leke min Allahi še'a. Jer kaže ja ti ništa kod uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala neću pomoći. To jeste kod uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala rodbina šta? Rodbina neće koristiti. I zato pogledajte Znači pogledajte ovdje na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kao nekoga koji donosi istinu. I kao što smo citirali onaj hadis, gdje poslanik sallallahu alaihi wasallam je pokazao na svoja usta kao što je zabilio imam Abu Dawud u svom sunanu od Abdullah ibn Amra al-As radijallahu ta'ala anhu, da kaže Abdullah ibn Amr al-As bio sam čovjek koji je pisao sve što čuo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Fanahatni Quraishun, pa su mi neki ljudi iz Kurejš, iz plemena Kurejša rekli da to ne radi, da ne piše. Kažu, fa inna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam bešarun je tekellamu fil gadabi wa rida. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam je čovjek koji govori i kada je ljud i kada nije ljud. Pa kaže Abdullah ibn Amr, pa sam kaže prestao da pišem hadis. Pa sam prestao da bilježim poslanikove sallallahu alaihi wa sallam hadis. Pa kada je do poslanika sallallahu alaihi wa sallam došlo ovo, zovno me i rekao mi je uktub. I rekao mi je piši. Jer kaže tako mi onoga u čioj ruci moja duša iz ovoga, pa je pokazio na svoje usta, iz ovoga ne izlazi osim istina. Iz ovoga ne izlazi osim istina. I tako jedan musliman ima odnos prema sunnatu Allahovu poslanika alaihi salatu salam. Da se ono što je izašlo iz poslanikovi sallallahu alaihi wasallam usta, da je to istina. I ne može da bude drugačije. I zato, draga braću, ashabi su postali ashabi radi ove stvari. Odnosno, ashabi su došli na tu darađu da su najbolji ljudi posle poslanika, radi čega? Radi ovakvog odnosa prema poslaniku, alihi salatu sanam. I odnosa prema njegovim riječima, da je to istina i da ne može da bude drugačije. I niti su davali prednost razumu, niti su davali prednost ovome, nego su davali prednost hadisma Allahovog poslanika, alihi salatu sanam. I zato čak ako pogledajte, e, pogledajte, mi kada učimo vjeru, kada učimo, na primjer, fikr, mi učimo, na primjer, i kažemo, u abdestu je to farz, u abdestu je to sunnet, u namazu je to sunnet, to nije sunnet. Normalno to su nam postavili islamski učenjaci, veliki, pravnici, kao što je Abu Hanife, Malik, Šafija, Ahmed, da bi ljudima, da kažemo, lakše je pojasnili vjeru. Ako se ljudima desi da čovjek ovo ne uradi, je li ostavio farz, nije ostavio farz, mora obnoviti, ne treba li obnoviti, tako dalje. Međutim, hoćete li vidjeti u životu ashaba Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kada im je došlo nešto od vjere, da su pitali Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, je li to farz ili je to sunnet? Je li to mustahab ili nije mustahab? Je li ovo abdest ovako ili nije? Ne. Nego ono što su vidjeli da poslanik sallallahu alihi wasalam čini to su činili. Kada bi bili iskušani sa određenom stvari, onda su pitali. Međutim, kada su vidjeli da poslanik sallallahu alihi wasalam nešto čini, odmah su ni činili. Za bilo koju stvar se radi. Zašto? Zato što su bile svjesne ove stvari. Da iz poslanikovi sallallahu alaihi wasallam usta ne izlazi ništa drugo osim istine. Da iz poslanikovi sallallahu alaihi wasallam usta ne izlazi ništa drugo osim istine. I svejedno da li se radilo? Svejedno da li se radilo? Da kažemo stvar koja je ono što mi nazivamo od adaba. Lijepog ponašanja prilikom jela, prilikom pića, prilikom ovoga, prilikom ovoga. Ili su neke druge stvari Či znači, sve su na isti način prihvatali. I zato, ako se sjećate kada smo govorili, mislim da smo to spominjali, riječ je radi, Ali radijallahu ta'la anhu da kaže i u noći fina, kada je bila ta velika bitka, nisam ostavi onaj zikr koji me podučio Allahu posanik sallallahu alaihi wasallam da ga učinio. I u tim teškim momentima, i u tim teškim momentima nisu to, nisu to ostavljali. Znači prva stvar na koju čovjek treba obratiti pažnju, a na to smo ukazali kada smo govorili uopće, o vjerovanju Allahove tabaraka ta'ala poslanike, jeste da su poslanici donosioci istine. I da čovjek tako posmatra. I bilo koja stvar da se radila, znači posmatraš na to kako da je to istina i da ne može da bude drugačije. Druga stvar na koju sam mislio da obratimo malo pažnju, jeste na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam odnos prema ljudima. Na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam odnos prema ljudima ili bolje da kažemo poslanikovu sallallahu alaihi wa sallam milost prema ljudima. Draga braćo, nema sumnje da onaj čovjek koji hoće da poziva uzvišenom Allahu tabaraki wa ta'ala, da poziva sunnatu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da u srcu tog čovjeka mora da bude milost prema tim ljudima. Ako u srcu tog čovjeka ne bude milost prema ljudima, taj čovjek, odnosno ta osoba, ili ta daj, taj daja, ili bolje rečeno koji želi da bude daja, on ne može niti će biti uspješan onaj koji u srcu nanosi milost prema Allahovim stvorenjima, pa makar bili nevjernici. Međutim, milost u smislu da ti ljudi krenu pravim putem. On nikada ne može biti uspješan. Da je, odnosno onaj koji poziva uzvišenom Allahu tabaraka ta'ala. Kada bi o ovoj stvari govorili, prosiru Allahu posanik, sallallahu alaihi wa sallam, vidjeli biste da bi mogli da ostanemo i predavanje i predavanje. Međutim, ja sam odabrao, samo da spomenem, jedan ili dva hadisa. Prvi hadis u kojem ćemo vidjeti poslanikov sallallahu alaihi wa sallam odnos prema najgorim stvorenjima. Odnos prema vođom najgorih stvorenja. A to su munafici, ili da kažemo u njegovom vremenu prema Abdullah ibn Ubeju ibn Salulu koji je bio vođa munafika. I znate da je grupa ljudi koji se zovu munafici, da su oni goriji od nevjernika. I zato uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala kada govori o njima i njihovoj kazni ahiretu, kaže inna al fi drki al asfali minan nar. Da će munafici biti u najvećim dubinama džahannama. A o njihovoj šteti prema muslimanima također je jasno. Znači da je njihova šteta licemjera munafika prema musliman mnogo veća od štete, od štete emirnika. Za vrijeme poslanika, alihi salatu salam, vođa munafika je bio čovjek koji se zvao Abdullah ibn Ubej ibn Saluri. Abdullah ibn Ubej ibn Saluri. I ovaj čovjek bio toliki nevijenik da uzvišen Allah tabarika wa ta'ala nevijenik i munafik da uzvišen Allah tabarika wa ta'ala njegove riječi spomenuo odnosno da se njegove riječi spominju u Kur'anu sve do sudnjeg dana. U suri Al-Munafikun, kad uzvišen Allah tabarik wa ta'ala kaže يَقُولُونَ لَا إِرْرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَ Oni govore ako se mi vratimo u Medinu, ovo su riječi Abdullah ibn Ubej ibn Salura. Ovo su riječi Abdullah ibn Ubej ibn Salura. Uzvišen Allah tabarik wa ta'ala kaže oni govore, misli se na lice mjer, međutim tu rečencu izgovorio, koja je spomenuta, Abdullah ibn Ubej ibn Salul. Ovaj Abdullah ibn Ubej ibn Salul, znači iako se izjašnjavao kao musliman, Prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam je imao takav odnos da jedne prilike kao što je zabilio imam Buhari i muslim u svojim sahima od Enes ibn Malika da mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao. Da je poslanik došao njemu na noge. Što bi rekli? Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je došao tada na magarcu. Jahu na magarcu. Pa kada je došao do Abdullah ibn Ubeja ibn Salula, kada mu se prima kao ovaj licemir je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam rekao ilajka anni. Rekao mu je, ilajka anni, bježi od mene. Fa wallahi laqad adhani netan himarik. Kaže, smrdi mi tvoj magarac. Ezijeti me smrad tvog magarca. Ilajka anni, pa bježi od mene. Znači, pogledajte kakav je ovaj, kako je ovaj čovjek ima odnos prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga tu nije udario. Nije rekao ovo, nije rekao ovo i tako dalje. Međutim, kada se desilo odnosno kada je umro Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ovaj hadis je zabilio žiman Bukhari i muslim u svojim sahihima od Abdullah ibn Umara, od Abdullah sina Umar ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu. Da kada je umro Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ovaj vođa licemjera, poslanik sallallahu alaihi wasallam je ustao, htio je da mu klanja dženazu namaz. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je ustao, i htio je da mu klanja dženazu namaz. To jeste da, da pristupi klanjanju džanaze namaza u meni cemiru. Pa je ustao tada Umar ibn Khattab, kada je vidio to. Ustao je tada Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu i rekao, Ja Rasul Allah, etu salli alaihi, Allahu postaniće. Hoćeš li to njemu da klanjaš? Pa kaže, ustao je Umar ibn Khattab i kaže, uhvatio je poslanika sallallahu alaihi wasallam za njegovu odjeću. Znači, toliko je, da kažemo, Omer bio iznenađen, Znači da je usto i kaže Allah uposlaniš, hoćeš njemu da klanjaš? A Allah ti je zabranio da njima klanjaš. Normalno ovdje još bio, nije, nije bio objavljen ajet o zabrani klanjanja, dženaze licemir. Međutim, Omer je to zaključivo iz nekih opštih, da kažemo dokaza, odnose prema čemu? Prema licemirima. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, Omer je uzvišen je, Allah mi je dao pravo izbora. Fa inna rabbi je hajjarani, Kaže, uzvišeni Allah mi je dao pravo izbora. I rekao mi je, traži opra za njih. Ili ne traži opra za njih, Allah im neće oprostiti. Traži opra za njih ili ne traži opra za njih. Ako budeš traži oprosta za njih 70 puta, Allah im neće oprostiti. Pa kaže poslanik sa sallam, kaže ja ću tražiti oprosta za njega više od 70 puta. Ja ću tražiti oprosta za njega više od 70 puta. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam uklanio džanazu. Pa je poslije toga objavljen ajet وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُ مَاتْ أَبَدًا وَلَا تَقُمَ عَلَى قَبْرِ Nemoj više nikome od njih klanjati džanazu. Znači, nakon što je poslanik sa sallam klanio, znači, došla je zabrana. Međutim, šta je ovdje da kažemo dokaz, znači, šta je šahid? Znači, šahid je koliko je poslanik sa sallam imao milosti, znači, da učini nešto, sa čim će mu biti, šta? Olakšana njegova patnja. I ne samo to, također, ovaj dodatak koji ću vam spomenuti, zabilježi imam Bukhari u svom sahiju. A to je kada su od, odnijeni Abdullah ibn Ubeja ibn Salula, da ga zakopaju, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je došao došao na mjesto gdje su ga ukopavali. Pa su ovi počeli da ga ukopavaju. Pa je poslanik, poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ahriđuhu. Rekao izvadite ga. Rekao im je šta? Izvadite ga. Pa su ga izvadili فنفث فيه وألبسه من قميصه Pa kada su ga izvadili, poslanik sallallahu alaihi wasallam je na njega plucnuo. I ogrnuo ga je svojim ogrtačem. Plucnuo je na njega nekoliko puta i skinuo je sa sebe svoj ogrtač i ogrnuo je Abdullah ibn Ubeja ibn Salula u svoj ogrtač. Ulema kaže da poslanik sallallahu alaihi wasallam to učinio ne bili mu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala baričetom poslanikove pljuvačke i beričetom poslanikove odjeće, da bi mu uzvišeni Allah tebarek i ta'ala olakšao patnju. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je znao da umro kao nevjernik. Međutim, da bi mu uzvišeni Allah tebarek i ta'ala šta? Da bi mu olakšao patnju. I zato, braće, draga, pogledajte ovdje, samo iz ovog hadisa. Znači, kakva je bio, kakva je bilo, kakva je bila milost Allahovog poslanika alaihi salatu wa prema stvorenju? Kakva je tek bila Milost Allahovog poslanika alihi salatu wasalam prema griješnicima. Naravno da je bila velika milost. I zato čovjek koji želi, pazite, koji, čovjek koji želi da ljudi krene pravi put, ima istinsku i iskrenu i veliki, veliku želju, taj će čovjek rati da ti ljudi krene pravo, pravi put. Međutim, onaj koji nema milosti, koji kaže, hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš, šta će taj čovjek raditi da ti ljudi krene pravi put? I zato također, kao što je zabilježi imam Buhari u svom sahihu, slučaj sa kao što zabilježi imam Bukhari i Muslim u svojim sahima slučaj s Abu Talibom, poslanikom sallallahu alaihi wasallam Amidžom, koji je bio blizak Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. I poslanika sallallahu alaihi wasallam branio. I ne samo branio, nego onaj slučaj kada je poslanika alaihi salatu wasallam bio opkoljen zajedno sa drugim muslimanima, kada je ta obsada trajala otprilike oko tri godine, tada je Abu Talib ispjevao, odnosno stihovima rekao svoju poznatu lamiju, svoju poznatu lamiju, odnosno kasidu, od prilike gdje, gdje od prilike u oko sto stihova hvali poslanika alihi salatu wasalam. I gdje govori i obraća se kurejšijama. I kaže im između ostalog, لَقَدَ عَلِمُوا أَنْ نَبْنَنَا لَيْسَ مُكَذَّبٌ لَدَيْنَا وَلَا يُؤْنَا بِقَوْلِ الْبَاطِلِ Kaže oni, oni, to jeste kurejšije, oni znaju da on nije lažov. I da ga neistina ne interesuje. Znači, Između ostalog i to je rekao. Međutim, Ebu Taliba je spriječilo nešto drugo, neki drugi vid oholosti da prihvati poslanika sallallahu alaihi sallam, odnosno da prihvati, da prihvati islam. Međutim, sada ovaj Ebu Talib, koji nije tio da prihvati ono sa čim je došao poslanik sallallahu alaihi sallam. Jer poslanik njemu došao jedan put, rekao, slušaj, hoćeš, hoćeš, nećeš, ne moraš. Jer ga pozvao jedan put, jer ga pozvao dva put, jer ga pozvao tri put. Čitao vrijeme dok je Ebu Talib bio živ i dok je bio na svom širku, poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga je pozivao na najljepši način. Hadis koji je zabilježen ima Buhari Muslim, kaže lemma hadaratil wafatu Abu Talib. Kada je Abu Talib bio na smrtni mukama, da mu je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Da mu je došao i našao kod njega Abu Jahla. Da mu je došao na smrtnoj postelji i našao kod njega Abu Jahla. I rekao mu je, ja am, o amđa, reci la ilaha illa Allah, kelimetan, wa hađu laka biha عند Allah. Reci, kaže jednu riječ. Reci, la ilaha illa Allah, riječ sa kojom ću se zagovarati za tebe kod uzvišenog Allaha. Jer onaj kumre na tevhidu, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, će činiti šefat za njih. Reci samo jednu riječ, reci la ilaha illallah, činit ću šefat zagovorništvo za tebe na sudnjem danu. Pa kada je pogledao Džahl, pa mi rekao, e targabu amillati Abdul Muttalib. Kaže, hoćeš se to odmetnuti od vjere Abdul Muttaliba. Pa kaže, ovo je ovo je radi čega sam citio ovaj hadis. Kaže, فَلَمْ يَزَلْ يَعْرِدُهَا عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ Pa mi je kaže, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, sve ponavljio te riječi. To jeste govorio mu la ilaha. Sve mu je ponavljio i ponavljio i ponavljio dok nije rekao ala millati Abdul Muttalib. Dok nije izgovorio i dok mu posljednje riječi nisu bile, umirem na vjeri Abdul Muttaliba. Falem je zali aridu ali. Ali čitao vrijeme dok to, dok mu nije ispustila duša dunjalu, poslanik alihi salatu selam mu je ponavljao, ponavljao te riječi. I nakon što je umro, poslanik sallallahu alihi wasallam je rekao La estagfiranna laka ma lam unha anhu. Rekao je i tražit ću oprosta za tebe sve dok mi ne bude to zabranjeno. Tražit ću oprosta za tebe sve dok mi to ne bude zabranjeno. Pa uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala objavio Ma kana li nabiju wal ladina amanu en jestagfiru lil mušrikinu. ne treba da postanik i oni koji vjeruju da traže oprosta za mušrike. Pa je poslanik alihi salatu wasalam prestao da traži oprost, odnosno da čini stihfar za Ebu Taliba. I također ti, po, e, tim događajem uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala objavio ajati sura Al-Qasas Inneke la tehdi men ahbabta walakinna Allahe jehdi man ješa. Ti ne možeš uputiti koga ti voliš, nego Allah upući onoga, Allah upući onoga koga on, koga on hoće. Znači, pogledajte, draga braću, još jednom, znači, ako večeras, znači, samo ova dva hadisa razmislimo i odemo i razmišljamo večerasom, vidjet ćemo, vidjet ćemo koliko je potrebno da čovjek nosi milosti u svojim srcima prema stvorenju. Zar bi od nas voli i koga da vidi, pogotovo svog najbližeg, da sutra ne do Allah, Đerlašanu, gori u džahnamskoj vatri, da sutra bude pačan, da sutra bude ugljen. I zato se vratimo na sunnata Allahovu poslanika alaihi salatu wasalam da vidimo kako je poslanika alaihi salatu wasalam bio ustrajan. I zato prošli put smo rekli stvarima za koje se, se povodimo za Allahom i poslanicima. Znači da ucrpimo mudrost i znanje. Znači pogledajte Nuh alaihi salam, 950 godina poziva svoj narod. 950 godina je bio ustrajan u pozivanju, u pozivanju svog naroda. Također u stvari na koje sam mislio da pogledamo jeste o poslanikovom sallallahu alaihi wa sallam odnosu u svojoj porodici. I ovo je jedna stvar koja je veoma, veoma bitna. Veoma bitna. A to je da čovjek uvijek, draga da ovo dobro zapamtim, ja prvo govorim sebi, da govorim vama, da uvijek razmišljamo o svom odnosu prema ljudima i da li griješimo prema ljudima. Znači, ne čovjek da čeka da mu dođe neko i kaže e, boj se Allaha, pogriješio se prema meni, učinio si zulum prema meni, tako da ne. Nego da čovjek razmišlja, jesam li prema nekom je pogriješio. Jesam li nekom je rekao jednu ružnu riječ. Jesam li nekoga krivo pogledao. Jesam li nekom je nedobog učinio zulum. Jesam li nekom je ovo I tako da. I zato, da bi to čovjek uspio, da bi došao na tu darađu. Znači čovjek mora da ima veliki sabor. Čovjek mora da ima veliki sabor. A kako će čovjek doći do tog sabora? Naravno, postoje više načina od prvih i najosnovnijih i najboljih načina jeste da moliš uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala da ti podari sabr. Da moliš Allaha da ti podari sabr. I da promijeni kod tebe ono sa čim ti nisi zadovoljan. A druga je stvar da se vratim na Allahu wa poslanika alihi salatu wasalam i ne samo da čitamo nego da razmišljamo i da vodim naravno veliku borbu sa samim sobom i našem odnosu prema ljudima. I našem odnosu prema ljudima. Spomenut ću samo jedan hadis, hadis je zabilježio, imam Bukhari u svom sunanu, Ebu Dawud, imam Bukhari u svom uh, sahihu, Ebu Dawud u svom sunanu, od Denes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike bio kod jedne od svojih žena. Drugim rivajetima, odnosno došlo je u rivajetima, da bio kod Aisha radijallahu ta'ala anha. Ovo ovaj hadis se odnosi samo kada je u pitanju odnos prema ženi. Nego i odnos prema ženi, i odnos prema drugim ljudima. Da je posanika alihi salatu wasalam bio kod jedne od svojih žena. Rekao da je to bila Aisha radijallahu ta'ala anha. I tu je poslanik alihi salatu wasalam imao goste, bili su neki ljudi. Pa je druga njegova žena, kod koje nije bio, znači nije bio taj dan red na tu drugu žena, to je bila Ummu Salama, poslala poslaniku alihi salatu wasalam posudu sa hranom. Poslala poslaniku sallallahu alihi wasalam posudu sa hranom. Pa kada je došao hadim, odnosno sluga, noseći tu hranu i kada je ulazio u kuću, Ona žena u čijoj je poslanih sallallahu alaihi sallam kući bio, a to je bila Aisha, je udarila tog slugu po ruci. Tako da mu je hrana ispala i da se je razbila. Znači u kući je hrana ispala i razbila se. I sada zamislite, znači da svak od nas zamisli samo sebi, da se zamislimo, da si sada u kući, da imaš goste i da ti žena nešto razbije. Znači kako se tu čovjek ponašao? Kako se poslanik sallallahu alaihi wa sallam ponašao? Poslanik sallallahu alaihi wa sallam se tako ponašao što se je sagio i pokupio onu hranu, što se moglo pokupiti. I obratio se i rekao je gharat ummukum, gharat ummukum. Vaša majka je uh, ljubomorna, vaša majka je ljubomorna. To jeste ljubomora je natjerala da ovo učini. Pa je poslanik alaihi salatu sallam tu hranu sakupio i donio im i rekao im jedite donio i rekao im jedite. Znači sav njegov komentar na ovo je bilo da je rekao gharat umukum, gharat umukum. Vaša majka je ljubomorna, vaša majka je ljubomorna. To je sada Iša radijallahu ta'ala anha bila ljubomorna umu Seleme, pa je ljubomora natjerala da, natjerala da učini to što učini. Znači pogledajte sada ovdje, znači iz ovog hadisa koliko čovjek uči. Znači koliko se puta može desiti da dođe neko i ono što se kaže ne bi gajri hak da ti kaže nešto, da ti uradi nešto i tako dalje. Međutim, ono što nas uči Islam, ono što nas uči Kur'an, ono što nas uči sir Allahova poslanika, alaihi salatu wasalam, jeste kako će se čovjek ponašati. A od iz ovog hadisa vidimo o ti načina kako će se Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasalam, kako će se Allahov poslanik, sallallahu, kako će se čovjek ponašati. I zato još jednom napominjem da jedino što je bio komentar poslanika, alaihi salatu wasalam, na ovaj događaj, jeste da je rekao gharat ummukum, gharat ummukum. Vaša majka je ljubomorna, vaša majka je ljubomorna. Govoriti o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam zuhudu, draga braćo, i njegovom odnosu prema dunjaliku bi se moglo također govoriti u predavanjima i predavanjima. Međutim, onaj hadis koji često napominjem i da podsjetimo sebe šta znači ovaj dunjalik, šta znači boravak na njega, jeste hadis u kojima Iša radijallahu ta'la anha kaže, kaže, znao je doći mjesec, pa opet mjesec, pa opet mjesec, a da se ukući Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam ne upali vatra. A da se ukući Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam ne upali vatra. Pa zašto da se ne upali vatra? To jeste zato što se nije imalo što skuhati ili ispeći. Pa kaže, obrati se jedan, uh, Abdullah ibn Zubair, obrati se Iša radijallahu ta'la anha, I kaže, o tetka, kaže, šta vam je bila hrana? Pa kaže, iša radi Allah tala, anaha al aswadani atamru wal ma. Kaže, hrana nam je bila hurme i voda. Hurme i voda. Znači, veliko, u ovom velikom vremenskom periodu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je znao da živi samo od hurme i od vode. U drugim predajama, posle više rivajeta ovog hadisa u sajnju muslima, između ostalog, kaže se u jednom od njih da iša radi Allah tala, anaha, kaže, ma šebi alu Muhammedi munzu qadima al-Medina min ta'amini thalatha layali intibana hatta kubil. Kaže poslanik alejhi salatu selam nije se najeo, odnosno zasitio rane tri dana uzastopno od kako je došao iz Medine. Od kako je došao iz Medine sve dok nije umro, poslanik alejhi salatu selam se nije zasitio hranom, to jest da ima šta da ide tri dana, tri dana uzastopno. Ovako je izgledao život Allahu poslanik alejhi salatu selam. I ne samo njegov život, nego život njegove porodice. I zato smo spominjali i govorili ko je bila Fatima radijallahu ta'ala anha, znači koje mjesto i koju deređu je zaslužila imala Fatima radijallahu ta'ala anha njegova ćerka za koju poslanik alejhi salatu vesselam onom hadisu kada poslanik alejhi salatu vesselam umro rekli smo da je Fatima radijallahu ta'ala anha umrla a da imala koliko 25 ili 26 godina kao mlada djevojka umrla Neki spominju kaže umrla je od tuge za Allahom poslanikom sallallahu alejhi wa sallam. Poslanik alejhi salatu vesselam je govorio: "Ala tardina, ala tardina an takuni sayyidatu nisa'i ahli al-dženne." Kaže za mi se zadovoljna da budeš vodilja, predvodnica žena u džennetu. To je govorio kome njegovoj ćerki Fatime radijallahu ta'ala anha. U jednom hadisu koji je zabilio žima Bukhari u svom sahihu, Ali radijallahu ta'ala anhu se obratio jednim od svojih prisutnih. Pa, je, pa mu je rekao, hoćeš li da ti pričam o Fatimi? Hoćeš li da ti pričam o Fatimi? kćerke Allahovog poslanika. Binti Rasulillah. Znači da ti pričamo Fatimi, kćerke Allahovog poslanika. Wa kanat min ahabbin nas ilaihi. A bila mu je od najdražih ljudi. A bila mu je šta? Od najdražih ljudi. Pa kaže Ali radijallahu tala anhu, kaže Ali radijallahu tala anhu, kaže bila je takva, kaže da je radila, da je radila svojim rukama. Kaže da je taj rad, kaže, etharat fjediha, da su ostali tragovi tog rada što je radila kao žena da su ostali tragovi toga na njenim rukama. To jeste ostali su što mi kažemo žuljevi. Znači koliko je radila, znači ostajali su tragovi na njenim rukama. Kaže, izvlačila je vodu. Izvlačila je vodu, znači iz bunara, iz, iz čatrnje. Kaže da je njeno tijelo oslabilo. Kaže, čistila je kuću, kaže da bi joj se odjeća uprljala. Hatta gbarlat fijabuha. Da bi joj odjeća postala prašnjava. Znači, bila je čerka Allahovog poslanika, alaihissalatu wasalam, ali je radila to što je radila. Pa se on kaže jednog dana rekao, kaže zašto ne uđeš kod Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i zatražiš slugu? Zašto ne bi otišla kod Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i zatražila slugu? Pa je otišla jednog dana pa je našla kod njega ljude da je bio poslanika alejhi salatu vesselam zauzeo, pa je došlo, došla drugog dana i rekla Allahu poslaniče hoću slugu. Allahu poslanič hoću slugu. I za ove riječi koje će doći, što je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, draga braćo, ove su riječi došle, znači ovo su riječi pune ljubavi riječi oca koji voli svoju čerku. Ali koji, koji svoju čerki želi želi ahiret. Znači da neko ne pomisli, neko e, može reći, znači poslanika alihi salatu wasalam je rekao iz ovog... Ne, poslanika alihi salatu wasalam je rekao kao otac koji voli svoju čerku. A bi nam najdraži ljudi na dunjalku. I rekao je onoj čerki koji želi ahiret. Pa je poslanika alihi salatu wasalam rekao hoćeš li da te uputim na nešto što je bolje od sluge? Hoćeš li da tu puti na nešto što je bolje od sluge? Pa je poslanik alihi salatu wasalam rekao, odnosno prije nego što je rekao, hoćeš da tu puti na nešto što je bolje od sluge, rekao, ja Fatima, ittaqillaha, wa addi faridata rabbik, wa amali amala ahlik. O Fatima, boj se Allaha. Izvršavaj obavezu prema svom gospodaru i radi ono što radi žena u kući. A kaže kada tjedneš da zaspeš, onda kaže 33 puta reci subhanallah, 33 puta reci alhamdulillah i 34 puta reci Allahu akbar. Fahuwa khayrun laka min khadim. Kaže to ti je bolje od sluge. O Fatima, Allaha se boj. I slušaj obaveze prema gospodaru. Radi ono što radi žena. To jeste služi svog muža. Kada tjedneš da zaspeš, to jeste kada uđeš u postelju, reci 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 34 puta Allahu akbar, fa huwa khayrun laka min khadim. Kaže to ti je bolje od sluge. Pa je Fatima radijallahu ta'ala anha nam odgovorila, raditu an Allahi wa an Rasulihi. Kaže zadovoljna sam Allahom i zadovoljna sam njegovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Zadovoljna sam Allahom i zadovoljna sam njegovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Zato, draga braću, ovdje vidimo, znači kad orientalisti govore o poslaniku alaihi salatu i salamu, o, njel, o, o džihadu poslanika alaihi salatu wasalam. Da je jedina namjera i cilj džihada bio da dođe se do imetka, da muslimani dođu do imetka, da poslanika alaihi salatu wasalam dođe do imetka i tako dalje. Dobro, zel, ne, da li neko da li neko koji je živio ovakvim životom, a bio je u ovom vremenu kada je živio ovakvim životom, bio je predsjednik države. Da li je radio nešto da se domogne imetka, da se dočepa imetka? Pogledajte život Allahovog poslanika, alaihi salatu salam kako opisuje njegova žena, Aisha radijallahu ta'ala anha. I onda poslije svega ovoga može neko doći i reći, poslanik alihi salatu wasalam je vodio džihad i ratao je protiv plemena i naroda da bi došao do ratnog plena da se obogati. I zato ne nas briga ovi orientalisti koji govore ovo što govore. Međutim, ima koliko god hoćete muslimana koji padaju pod utjecaj ovakvih orientalista. I možda sam vam spominio da je bilo među muslimanima na našim prostorima koji su pisali knjige o siri Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Međutim, bili su pod velikim ucajem ovakvih orientalista. Pa jedan od njih jednom kaže, kada spomeni jedan događaj ashaba, kaže njihov razbojnički nagon, kako kaže, pogledajte musliman, kako pod ovakvih ucaja dole, kaže njihov razbojnički nagon koji su imali od džahilijeta, kaže nije ispriječio da učine to, znači nije mogao da ispriječi, odnosno radi tog razbojničkog nagona su učinili ono što su učinili. Znači ovdje nema sumnje da takve stvari mogu da dođu radi, da kažemo samo ne, radi potpunog vraćanja na život, odnosno na siru i na predaje koje govore o životu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ono što sam još mislio da kažem, odnosno sad, ćim, sad tim da završim, jeste počast Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, naravno, i počast njegovih sljedbenika. Jer... Uh, počast ummeta se ogleda u počasti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I rekli smo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam najodabranije i najdraže stvorenje uzvišenog Allaha tibarih wa ta'ala. I njegovi sledbenici su najodabraniji sledbenici od svih drugih sledbenika drugih, drugih poslanika. I zato kada bi se vratili na ovu stvar, vidjeli bi mnoštvo, mnoštvo hadisa koje o me govore. I zato od tih hadisa, znači od najvećih odlika jeste što će uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dati nešto što se zove šefaat, odnosno zagovorništvo. I da ljudi kada budu na sudnjem danu, kada budu ljudi čekali da se počne sa hisabom, odnosno sa polaganjem računa, da će se ljudi uskomešati i da će početi da idu od poslanika do poslanika, da će doći do Adama alaihi salam i reći ti su otac čovečanstva, zatraži od uzvišenog Allaha da se počne ljudima suditi pa će, pa će im on reći, idite od mene tražite nekog drugog, idite kod Nuha, pa će im Nuh isto tako reći, pa će im reći idite kod Ibrahima, pa će im Ibrahim isto tako reći, pa će reći idite kod Musa, pa će im isto tako reći, pa će reći idite kod Isa, pa će isto tako reći, dok ne dođu do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže poslanika alaihi salatu wa sallam, fa'sta'vinu ala rabbi fa'i'adhanu li. Subhana, pogledajte edaba prema uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. Kaže, pa ću sad tražiti od svog gospodara izum. Da tražit ću dozvolu da mu se obratim, pa pa će mu dozvoliti da mu se obrati. Pa kaže, fa ahmeduhu mahamid, pa ću ga kaže hvaliti. Kaže hvalom kako ne mogu sada da učinim. Hvalit ću ga takvim riječima kakvi ne mogu sada da učinim. Međutim, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će me nadahnuti da ga hvalim. Ovo ovaj je hadis u Bukhari muslimu. Pa ću kaže pasti na seđdu, pa će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći ja Muhammed kul yusma, was'al tu'ata, wa shfa tu shatta. O Muhammeda reci, slušaj se šta kažeš. O Muhammede, pitaj, mi će ti dat. O Muhammede, traži šefat, da ćemo ti šefat. Znači, pogledajte šta? Pogledajte te počas. Također hadis koji smo bili spominjali, također hadis u Buhari i Muslimu, da ljudi kada pređu, da ljudi kada pređu preko sirat čuprije, da će oni koji su prešli, da će reći uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala, uzvišeni Allahu, gospodar, bilo je ljudi koji su pali u džahnam. A ti su ljudi sa nama i šta? I klanjali, i postali, i hađ obavljali kanu yusallun ma'ana, mu yuzakun ma'ana, wa yuhujun ma'ana. Pa će im uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala reći. Ovo je počast. Ovo je počast prema tim ljudima, prema ovom ummetu. Pa će im uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala reći, Idi te vratite To jeste tim ljudima. Međutim, kaže se, fatahrimu suvarahum ala nar. Pa će uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala zabran zabraniti njihova tijela džahnamskoj vatri. Pa će reći, idite i vratite se. I onoga u čijem srcu nađete koliko je dinar dobra, izvadite ga pa će otići to učiniti, vratit će se, pa će reći uzvišenje Allah, nismo ostavili nikoga, u čim smo srce našli dinar dobra, a da ga nismo izvali. Pa će im reći vratite se i svakog onoga u čijem srcu nađete koliko je pola dinara dobra, izvadite ga. Pa će otići to učiniti kada učine. Kaže, pa juhriđuna halakan kathira. Svaki put će reći, pa su povadili, odnosno izvadili veliki broj Allahovi stvorenja. Pa će reći uzvišeni Allahu, nismo ostavili nikoga, kako si nam rekao, a da ga nismo izvadili. Pa će uzvišni Allah tabarak wa ta'ala reći, idite i vratite se u čem srcu nađete koliko je trun dobra, izvadite ga. Pa će isto tako uraditi. Pa kada se vrate, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će reći šefa'ati il malaika, wa šefa'ati il nabijun, wa šefa'ati il mu'minun, fa lam jibaka illa arhamur rahmi. Šefa'at su činili i malaki, i činili su poslanici, i činili su vjerovjesnici, i nije ostao osim najminu ste vi. Pa će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala povaditi poslije toga veliki broj ljudi iz Jahannama. Kaže su hadisu pa, da su postali uh, humamen. Kaže ljudi koji su postali znači poput uglja. Znači toliko su bili u Jahannamu da su postali poput uglja. Pa će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala baciti u rijeku života pa će nicati ka hamili sejli. Poput kada bujica ide i kada nosi neki plod koji je zaluto, kada ga nosi taj se plod negdje ufati pa izraste, tako će ti ljudi ponovo izrastati. Pa će biti posljednji koji će izaći iz džahnem, pa će uzvišen Allah tabarek wa ta'ala reći, idite i ono sve što vidite, ono je vaše. Pa kada vide džahnem, treće, uzvišeni Allahu, dao si nam što nisi nikada nikome dao. Biće posljednji koji će izaći džahnem. Dao si nešto što nikada nikome nisi dao. Pa će uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala reći vam pripada to i pripada vam više od toga. Pripada vam moje zadovoljstvo pa se nikada više na vas neću nasrditi. Pa se nikada na vas više neću nasrditi. I zato također od počasti jeste da je uzvišen Allah tabarak wa ta'ala, naravno u spomnijem braću ukratko. Međutim, od počasti jeste da je uzvišen Allah tabarak wa ta'ala učinio da salavat na poslanika alaihi salatu wasalam da otklanja od čovjeka probleme i tegobe i muke. Sami salavat, da kažemo veličanje Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam stvari molba uzvišenog Allaha za poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ili što se naziva salavat, znači čini da čovjeku idu da otklanja od čovjeka muke. I zato je zabilio imam temizi u svom sunanu od Ubeja ibn Ka'ba radijallahu ta'ala anhu da ovaj ashab rekao Allahu poslaniku ja Rasul Allah inni ukfiru mine salati alaike Allahu poslaniče ja mnogo donosim salavata na tebe Allahu poslaniče ja mnogo donosim salavata na tebe pa kaže koliko ću svoje dobe To jeste kada dovim, pa dovim i za sebe i dovim za ovoga, koliko ću u toj dobi, kada dovim, koliko ću u toj dobi donosi salavata na tebe. Pa mu kaže poslanika alihi salatu, sada maš koliko hoćeš. Pa kaže Ube ibn Ka'ab, kaže, ja ću od te dove, znači koliko dovim, četvrtinu svoje dobe ću činti za tebe, to jeste donosi ću salavate za tebe. Pa mu kaže poslanika alihi salatu, sada kako hoćeš. A ako povećaš bolje ti je. Pa kaže Ubej ibn Kab, onda ću kaže pola. Kaže poslanika alaihi salatu salam, kako hoćeš, a ako povećaš, to ti je bolje. Pa mu kaže Ubej, pa kaže Ubej ibn Kab, kaže onda ću Allahu poslaniće dvije trećine. Pa mu kaže poslanika alaihi salatu salam, kako hoćeš, a ako povećaš, to ti je bolje. Pa kaže Ubej ibn Kab, kaže, idhan ajalu laka salati kullah. Kaže onda ću su svoju dovu učiniti za tebe. To jest umjesto da dovijem za sebe, samo ću donosi salavate na tebe. Pa mu kaže poslanika alaihi salatu salam, idhan tukfa hammaka kaže, onda će tvoja briga biti otklonjena. I tvoj grijeh će ti biti oprošten. Onda će ti tvoja briga biti otklonjena i tvoj grijeh će ti biti otklonjen. Slušao sam na predavanju šijeha Salih al-Nagamisija. Jedan veliki, veliki u smislu, Allah mu dao, subhanallah, dao mu, znači, što mnogim drugim šehoma nije dao. Znači, taj šeh je živ, mladi, u Medini, međutim, subhanallah, E, prihvaćen je kod ljudi kao malo koji drugi šejh. Ovaj šejh priča, znači slušao sam ga na predavan, ovaj klip možete naći na YouTube ili na drugim e, stvarima na internetu. Ovaj šejh priča o sebi kako je bio u bolnici, kako je radio operaciju srca. Možda neko slušao, da neko gledao. Kaže, radio, imao sam, kaže, operaciju srca. I kaže, nakon što su me operisali, e, posle operacije sam, kaže, bio u sobi, E, dolazili su doktori da me pregledavaju i tako dalje i kaže odjednom i kaže nastao problem. Kaže svi ti doktori su se u jednom trenutku našli oko mene. I rekli su pod hitno moramo pod hitno moramo ponovo da te operiše. Pod hitno moramo odmah da te operiše. Kažu počelo je da nasta da se krv zgrušava. Počela je krv, kaže da se zgrušava. I kaže odmah pod hitno moramo da te vodimo u operacijsku salu. Kaže, ja sam rekao, prihvatam. I kaže, tijelo sam, ono, da se pripremi, da kažem, la ilaha illa Allah, Muhammedu Rasulullah, prije nego što mi stave, kada su počeli, kada su tijeli da me odvedu polit, ovaj, u operacijsku salu, kaže, jedna tu bolničarka koja je bila, medicinska sestra, rekla mi je, ona nije znala ni da je šeheh šeheh, nego mi je rekla, o salih, salli ala nabi. Rekla mi je, donesi salavat na poslanika rekla mi je donesi salavat na poslanika. I kaže ja sam počeo da govorim Allahumma salli ala Muhammedu wa ali Muhammed, Allahumma salli ala Muhammedu wa ali Muhammed. Kaže rekao sam nekoliko puta. Kaže subhanallah odmah na aparat počeo drugačije da da pokaziva. Opet u nekoliko trenutaka svi oni isti doktori su se našli. I kaže nisu mogli da veruju. Kaže to grušanje koje je bilo, kaže nestalo je. To grušanje koje je bilo, je nestalo. I subhanallah šeho ovde, spominje ovaj hadis, Uh, idan tukfa hemmeke. Ako tako bude činio, kaže, onda će tvoja briga biti otkrata. I Subhanaš je govori i kaže, pogledaj isto kako znači čovjek griješnik. Kako ti neka čovjek griješnik može, a ta Allah najbolje zna, tam medicinska sestra ili bončaka možda nije bila ni pokrivena ni ništa. Znači, kako nekada griješnik može da ti dadne savjet ili da te uputi na neki hajr. I zato od odlika poslanika sallallahu alaihi sallam jeste da salavat, da njegovo spominjanje, da otklanja u čovjeka brigu. I zato, draga braću, čovjek kada bude u brizi, kada, bude, kada uhati neka tuga. Znači, nije, znači, ono što ljudi u većini slučajeva rade, jeste da, da se žale drugima, zadesilo me ovo, da traže problem u, drugo, u drugome, da traže problem ovde, međutim, čovjeka u musliman, čovjeka u musliman, znači, traži, traži rješenje za svoju tugu, za svoj bol, u onim stvarima koje su došle u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika, a.s. da su od uzroka otklanjanja tuge i bolesti i bola a između ostalog je donošenje salavata na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato molim uzvišenog Allaha tabarika wa ta'ala da nas učini od istinski, iskreni sledbenika poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da nas učini da živimo i da umremo na njegovom sunnetu, da nas učini od onih koji mnogo donose salavata na poslanika sallallahu alaihi sallam i da nas učini uzvišen Allah tabarak wa ta'ala na sudnjem da, na sudnjem danu proživi sa poslanikom alaihi salatu wasallam i drugim poslanicima i sa dobrim ljudima. Akulu qavli Iqra ukhayya ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان كالحجارة